Ви слухаєте український літературний подкаст. З вами Ірина Славінська. Найкращі українські письменники читають улюблені фрагменти із української класики. Проект створено на замовлення компанії Pocketbook International та магазину легального електронного контенту Обрій. Український літературний подкаст записано на студії Baker Street. Сьогодні Олександр Бойченко читатиме роман, назва якого я ще поки що не знаю. Цей роман написав Василь Кожалянко, український сучасний письменник, уже сучасний класик. Що ж це за професія така любити Україну? на що професійний українець, однією рукою підносячи вище бамбукове вудилище із саморобним синьо-жовтим прапором, а іншою розправляючи ще молоді, але вже козацькі вуса, відповідав із наростаючою агресивністю, мовляв, гречкосії, свинопаси сидять на печі, а воїни козаки. Що саме роблять воїни козаки, зазвичай було важко зрозуміти. Олександр Боченко займався редагуванням його роману. А сам Олександр Боченко перекладач, літературознавець, публіцист, дуже популярний сьогодні в Україні Колумністики говорить на всілякі вічні теми і літературні, у тому числі. Я поставлю звичне традиційне запитання, чому саме цей автор і чому саме цей текст? Саме цей автор і саме цей текст, тому що Василь Кожелянко, здається, підпадає під це визначення класика, бодай в значенні класика жанру альтернативної історії в українській літературі. Я тебе як роман називається. О, а е, роман називається Діти застою, який не належить до жанру альтернативної історії. І це мені здається особливо цікавим. Е, у Василя були е, інші такі спроби. У нього була збірка оповідань Логіка речей, і були було кілька романів, які ніби і пов'язані з історією, але це вже не була альтернативна історія. Припустимо, там третє поле. Роман фактично доісторичний про про трипілля. І був роман Срібний павук про про Чернівці е, міжвоєнного періоду. Це такі фантазії, але то знову ж таки не альтернативна історія, а а про Чернівці такі більш-менш якими вони були. І тоді ми зараз натиснемо паузу. Давай тоді почнемо з самого початку. Що таке альтернативна історія? як літературний жанр, чи можна це жанром взагалі назвати? Е, значить, я е, в цьому дуже мало знаюся. Е, Сказав літературознавець. Ні, власне, в альтернативній історії я зовсім не є фанатом цього жанру, але крізь написано, що це є жанр, і основна його риса полягає в тому, що автор в якийсь момент історії змінює якусь подію, а і відповідно вже розвиває свою історію в в інший бік. Так, тобто Василя е, е, у Василя Кожелянка перший роман називається Дефіляда в Москві. І він напевно якийсь такий найвідоміший, тому що Найвід... коли про Кожелянка говорять, mm-hmm. то насамперед якось асоціюється із романом Дефіляда в Москві. Ну е, він такий формально найцікавіший. Там таке багато голосся, багато стилів, багато вставних жанрів, і, і саме так побудований. Тобто, а припустимо, не Червона армія, а Гітлер, а Україна союзниця Гітлера і Україна війна з Гітлером і там з Румунією, наприклад, перемогли у Другій світовій війні. Так ну і тоді відбувається так само парад у Москві, лише не той, а інший. І герої їдуть на цей парад. Тобто змінюється якась подія, і і далі вже ці фантазії вони знову мають бути якось більш-менш логічно вмотивовані, але міняється е, та е, той пункт, з якого автор починає свій сюжетний рух. Ну а а роман Діти застою зовсім інакший. І мені здається... Чим же він інакше? Тобто він про застой як період, це 80, ці 70-ті, 60-ті? Е, це період, е, так. Е, це період, це роман автобіографічний, але не в тому сенсі, що тут є один герой, в якому треба впізнавати Василя Кожелянка. А в якому тоді сенсі? А в тому ж тут є кілька героїв, яким Василь роздав різні свої риси, різні свої галузі діяльності. Так, тобто тут є політичний діяч. А Василь цікавився політикою, писав на на політичні теми. Тут є поет, Тут є е, такий е, е, ще один персонаж, який там захоплюється східною філософією, пошуками тої, перепрошую, духовності. Так? Тобто це все був Василь Кожелянко, але він роздав роздав себе різним персонажам. Ну, і Мені здається, що дуже мудрий хід, тому що людина завжди нецілісна. І якщо написати про себе, який ти є, то, то вийде каша. А він таким чином просто якось концептуалізував цих персонажів. Ну плюс одразу більше матеріалу, тобто не якийсь там один живий герой, а інша інші mm. картонні, умовно кажучи. Так, тобто він переконливий, і коли говорить про того е, борця за Україну, ну це таке дуже ну в е, лапках. я так розумію, Ну так, бо так? це так, коли прочитаєте, то будете бачити, що це все з величезною іронією. Вся ця лінія патріотична, вона виписана надзвичайно іронічно. Так, і ці цей е, період здобуття незалежності, подальші роки. Е, ну власне, іронічно і справедливо. Бо бачимо, що маємо. Тобто, як як е, працювали, е, так і маємо. Тобто, це роман вже не альтернативна історія, це автобіографічний певний текст про е, ті часи радянські. Е, він починається е, хронологічно, тобто там це все пере, перемішано. Тобто так? це не лінійний сюжет. Так, тут є і повернення взагалі до до часів Другої світової війни. Але якщо говорити про автобіографічний матеріал, то він охоплює часи від служби в армії, а це якраз такий бряжнівський е, застій. А доходить до помаранчевої революції і вже навіть е, постпомаранчевого е, розчарування. Це зараз період. так модно про помаранчеву революцію писати Ліна Костенко, брати Капранови у Макарова в романі Гені місця. Теж роман закінчується помаранчевою революцією. А, Василь і, і, і тут зробив, мені здається, набагато цікавіше. Тобто він. Е, передав тему цієї майданної любові е, таким е, смішним, дотепним сюжетним ходом, коли у, у нашого героя є дружина і коханка, і вони би повбивали всі одна одну і, і його також. Але на час помаранчевої революції вони всі троє живуть в одному наметі на Майдані. А момент, коли вони знову починають між собою битися, означає, що настало постпомаранчеве похмілля. Ну тобто він такий зробив хід, а зовсім там не показує ніяких наших героїчних. Досить сказати, що е, президент Ющенко тут нагадує персонажів. Він дивиться на, на президента Ющенка тоді ще не президента. І то йому нагадує Юрія Нікуліна з передачі, якась то була, де анекдоти вони читали. Так і він думає, що це золотий гусак. Ну щось такого. Точно. так. І щоб закінчити цю розмову перед тим, як ми будемо читати, е, треба повернутися трохи на початок, коли ми тільки почали говорити про Василя Кожранка. Е, його можна вважати сучасним класиком. Взагалі, е, чи можна говорити про сучасних класиків? Чи от Андрій Курков цю думку висловлював, що все ж таки краще міряти ну часом, тобто, щоб хтось трохи mm. довше часу тому помер, тоді буде краще видно. Е, мені здається, що тут немає якогось такого рецепту, тому що ще й в різних видах мистецтва це по-різному вирішується. І коли йдеться про музику, то е, ніхто не питає, чому ви називаєте сучасна класика. Ну тому що не попса, не джаз, не рок, а відповідно в традиціях класичної музики ми називаємо сучасною класикою. І це може якийсь найрозумніший підхід. Е, бо бо говорить щось про стиль, про про спосіб е, писання, виконання музики. Ну, але ж в літературі це не працює. Не працює, так що не знаю, що відповісти. Ну тоді замість відповіді давай почитаємо. Угу. То я зачитаю такий уривок, власне, про цього одного з трьох, але все-таки він головніший е, герой, більше займає місця в романі. Пантелеймон Люденюк його звуть. І отже, це період е, якраз перед е, самою незалежністю. Вже якось так. Вже була Червона рута в Чернівцях, і вже щось такого ми чекаємо. Пантелеймон Люденюк зайшов у велику кімнату, в якій по різних кутках тулилися керівні органи новітньої української іриденти, власне управа руху, товариство української мови, товариство політв'язнів та репресованих, краєві проводи кількох новостворених націонал-демократичних партій, редакція незалежної, тобто антирадянської газети Час та регіональне відділення якоїсь київської організації ентузіастів, яка реєструвала громадян Української Народньої Республіки і видавала відповідні паспорти, розмножені на ксерокси, на ксероксі папірчики з гербом УНР, тризубом у віночку, в які кожен новонатуралізований громадянин УНР власноручно вписував своє прізвище, ім'я та по батькові. Головним у цій справі був волонтер, столоначальник, дуже схожий на Нестора Махна в його скарикатуреній радянській кіноверсії, бліде кістляве обличчя, довге, пряме, брудне й нечесане волосся та шалений погляд буйного варіата. Кожного ранку Нестор Махно Інакше його і не називали, а якби хтось і хотів звернутися до нього на справжнє ім'я, то не зміг би, бо його вже ніхто не пам'ятав. Брав із народного дому хиткий столик, кухонну табуретку на трьох ніжках, пачку чистих бланків, паспортів УНР, відомість, в якій нові громадяни УНР розписувалися, коштувало їм це вкупі з алюмінієм синьо-жовтим значком. Махно також підторговував національною символікою від 5 до 10 радянських рублів, що знецінювалися на очах та за склену таблицю тут проводиться реєстрація громадян УНР і йшов на центральну площу, самовільно перейменовану рухівцями на Майдан Незалежності. Саме там, у трикутному ареалі Народний дім Майдан Незалежності управління КГБ почав формуватися той новий клас, що його згодом, вже після виникнення української незалежності, назвуть професійними українцями. Це люди, які, втративши на початку 90-х років роботу, не захотіли ставати ні офіційними безробітними, що гарантувало важку, хоча й повільну смерть з голоду, ні розпочинати кар'єру бандита, що гарантувало теж смерть, але легку і швидку, ні вступати в інститут бомжівства, який швидкими темпами формувався в Україні, ні опановувати ремесло лоточного торговця під реалізацію, яке багатьох згодом вивело в олігархи місцевого масштабу, ні просто жебрати на розі місцевих аналогів Хрещатика і прорізної, а забрали своїм новим фахом святу до України любов. Святу в дусі новопосталих ринкових реалій не означало безкорисливо. Колеги з попереднього життя, зустрівши такого неофіта на якомусь із безкінечних мітингів і розпитавши про справи, дивувалися, що ж це за професія така любити Україну. На що професійний українець однією рукою підносячи вище бамбукове вудилище із саморобним синьо-жовтим прапором, а іншою розправляючи ще молоді, але вже козацькі вуса, відповідав із наростаючою агресивністю, мовляв, гречкосії, свинопаси сидять на печі, а воїни козаки. Що саме роблять воїни козаки, зазвичай було важко зрозуміти. Далі трендів про якесь дерево свободи, яке нібито росте лише тоді, коли його поливати кров'ю, доходив до вкритого китайкою козака загиблого за волю та ворона, що кряче на могилі, і зрештою запрошував колегу на 100 грам. Щоправда, грошей сам розумієш старий, і це підемо тільки після того, як народне віче, так по-новому почав називатися мітинг, прийме резолюцію. За добрий день. Люденюкові ніхто не відповів, лише згодом, помітивши його, зарослий по самі очі дикою бородою журналіст, викинув догори руку з розчепіреними трьома пальцями і викрикнув тонким голосом Слава Україні! Люденюк зніяковів, це він, мав би, входячи, так привітатися, а хатні мали б відповісти Героям слава! А тепер що? На нього більше ніхто не звертав уваги, тож він став свідком спонтанної, а може не спонтанної, може це так заведено в націонал-революціонерів, оперативної наради верхівки націонал-демократичних сил краю йшлося про відзначення 72-ї річниці всенародного віча, яке тоді, після розпаду бабці Австрії, висловилося за приєднання краю до Великої України. Прапори лише синьо-жовті, повчав колег один із вождів руху, поважний професор із сивуватою борідкою. Жодних бандерівських червоно-чорних. Ми не маємо права піддаватися на провокації. Це авторитаризм. вигукнув підвождь радикальної націоналістичної партії, червоноокий молодий ще, але теж уже з бородою чоловік. Ви собі як хочете, а ми свої партійні знамена піднесемо. Ви провокатор. Сам ви провокатор і кагебіст. Я кагебіст, сам ви кагебіст і екстреміст. А ви сексот, а ви фашист, Кому комуяка недорізаний. Панове, панове розмови залементував менший вождик, чи треба нагадувати, що теж із борідкою, ставши поміж опонентами, які вже готові були вхопити один одного за вишиванки. Всі наші сварки лише на користь нашим супротивникам. Нумо шукати компромісу, доходити консенсусу, толерувати іншого. Злагода, злагода, єдність, єдність. заскандував вождик і почав диригувати руками, заохочуючи всіх присутніх приєднуватися до нього. Опоненти, поміркований і щирий, мимоволі усміхнулися, напруга розрядилася. Чим більше прапорів, тим більше демократії. Адже саме в демократії наша сила. Це те єдине, що ми можемо протиставити компартійній номенклатурі. Вождик збирався стати вождем, тому інакше як актуальними на той час гаслами на людях не говорив. Я, наприклад, як завжди, вийду з двома прапорами: нашим синьо-жовтим і їхнім червоно-лазуровим, бо це поки що офіційний державний прапор Української РСР. Інша річ, що ми повинні боротися, аби наш синьо-жовтий стяг став державним. Це наша ціль, мета, мрія, до якої ще треба йти довго і важко, роки і роки. Тож на даному історичному етапі хай живе розумний компроміс, взаємна толерантність і політична коректність. Присутні притихли і слухали, бо оратор промовляв дуже гарним, заворожуючим, артистичним голосом. Йому би зі сцени монологи читати, подумав Люденюк, або в церкві службу Божу правити. Отже, спокійно, наче й не було сварки з екстремістом, провадив далі головний вождь. Є така думка: наявність прапорів на всіх заходах не обмежувати. Що ж, хай буде. Тепер гасла. Ось тут ми мусимо бути пильними. Жодної ксенофобії, шовінізму чи Боже збав антисемітизму допустити не маємо права. Весь пафос має бути спрямовано на єдність. І злагоду жваво докинув вождик. І злагоду погодився вождь. Радикали як? звернувся він до радикала із запаленими очима. Категорично проти, відповів той, напружено думаючи, чого це він проти. Ми вважаємо. Вважаємо ми, що в цей вирішальний час, у час, коли вирішується септо, так кажіть уже, пане Кавуля, нетерпляче кинув вождь. Ви що, збираєтеся поряд із червоно-чорними знаменами викинути гасла Україна для українців, смерть джедам і москалям чи комуняку на гіляку? Чи може, як пишуть у тій провокаційній самвидавчій газетці смолоскип нації край буде або українським, або безлюдним? Та ви що, Боже збав? замахав руками радикальний пан Кавуля. Ми лише хай живе КПРС на Чорнобильській АЕС, ну і там ганьба КПУ Україні неволю. А як щодо слава нації, і смерть ворогам, якщо ви просите, пане професоре, не те, що я просю, пане Кавуля, просто для цих гасел ще не прийшов час. Час прийшов, обурено втрутився бородатий журналіст. Час прийшов і вже зробив для України більше, ніж усі ваші партійки разом взяті. Добре, добре, пане Сарако, як вередливу дитину почав заспокоювати вождь найписклявішого в краї журналіста Василя Сараку. Ми жодним чином не применшуємо значення і вплив улюбленої всіма нами. Так, панове? Панове кивнули, що так. Газети час. Але ж інші теж дещо роблять для України. Отож бо й воно що дещо. буркнув Василь Сарака і двома пальцями почав щось друкувати на електричній машинці ятрань. Ну, а, оце такий я вибрав, ніби такий якийсь соціальний а, е, уривок. Ну, Він такий, я би сказала, комічний, іронічний, комічний, місцями так. трохи абсурдний, якийсь такий, знаєш, угу. в хороших традиціях ЮНЕСКО. Уяви собі, е, як це прекрасно буде читатися в Чернівцях, де є газета Час, де всі знають головного редактора, де знають діячів, е, тих, які тоді, декотрих ще пам'ятають. але ж ми не можемо шарм цього роману звести лише до його регіональності, так чи інакше. Так, безперечно. Тобто, це е, ну. Тобі було весело, поки я це читав, так? Незалежно а від то, того. ти ж бачив, як я усміхалася. Ти незалежно від того, чи знаєш ти наших регіональних журналістів чи ні. От, Але водночас в романі є зовсім е, зовсім інші сторінки. Наприклад, е, коли говорите там про оцю, цей період Другої світової війни, там є окрема така лінія. Ну, Загалом ці лінії пов'язані е, в різний спосіб, а головним чином вони пов'язані завдяки пісні про Довбуша. Це є така вже готова квінтесенція Е, роману про про воїна, е, який має кохану е, з погляду ну, Взагалі, з погляду суспільства, це кохання є якесь там неправильне, так, бо вона, наприклад, заміжня дзвінка Штефанова. Ну і і тут така історія. Тобто цей воїн, герой гине, але гине все-таки передусім через кохання Хоча і за батьківщину якось так заразом воює. Так, а як ця лінія вписана от в лінію, ти кажеш, застою, 90-х і так далі? Це чиєсь минуле згадується, чи це там родичі, чи як? Ну, може би так е, до публікації роману аж всіх секретів не розповідати, а, так, добре. але це, е, це одна і та ж місцина. І і той же Пантелеймон Люденюк знає перекази про такого Василя Годюра, який в, е, в цих місцях під час війни воював і загинув. Ну, Отже, е, оцей герой е, часів Другої світової війни, Василь Годюр, е, звичайно, він там десь в лісах ховається. Е, Е, лісиці і взагалом цю місцевість е, Василь Кожелянко називає північними Балканами. Це його така е, ніби була одна з постійних тем, що Буковинці це. Не не галичани, звичайно, що це такий особливий регіон, і і найближчим за найближчими за духом нам є Балканці. Тому тут навіть навіть в якісь трагічні моменти е, е, трапляється фраза, йому було шкода, що в цей час не буде грати традиційний оркестр для весіль і похоронів. Так ну, зрозумілі всі ці алюзії. Отже, е, Василь час від часу зустрічається зі своєю коханою Марією, а допомагає їм цьому така альтшулерка, відьма місцева. Це прямо не сказано, але зрозуміло, що якогось дня НКВД її налякало, підкупило як завгодно, і тепер. Василь приходить додому до цієї альчулерки, а а вона каже: Ой, Марія не прийшла, я не встигла передати, ти залишайся, і він залишається, і е, там він поривається йти, вона йому наливає, він випиває, він заснув. Ну і так. Йому снилася Марія. Ніби спекотного вечора вони, молоді, ще до війни купаються в потічку. Вона виходить з води, її мокре розплетене волосся розкинулося по плечах, карі очі світяться, щоки палають, вона покусує тремтячі губи, а біла сорочка облягає тіло. Василь же геть голий. А що, йому парко. Бере її за руку, допомагає вилізти на берег, після чого обоє падають у траву. За таке можна і вмерти без жалю. Василь знав, що в дівчину перший раз дуже важко увійти, має бути боляче обом, кров. А тут усе відбулося так легко, просто, добре. Його плоть була огорнута чимось гарячим, рухливим, вологим, ще трохи, ось ось, і він прокинувся від сім'я виверження і крику з надвору. Годюр, ми знаємо, що ти тут, здавайся. Василь розплющив очі і при світлі електричного ліхтарика з вікна побачив, що стара курва Льчулерка тримає в своєму поганому писку його член і ковтає тьху його сім'я. Боже, яка в неї потворна шия. Василь, незважаючи на крики, вже ясно, що з надвору засада, витягнув за халяви фінак, схопив лівою рукою паскуду за її сиве гадюче волосся і різунув лезом по горлі. Бризнула кров, і, як здалося Василеві, краплі його викраденої сперми. Сука, плоті молодої захотілося. На. Він відкинув фінку, намацав на столі серед своєї амуніції тесак і бив ним по її в'язах, аж поки голова відділилась від тулуба, і його рука відчула раптову легкість. Справою Годюр дав автоматну чергу по вікнах, а потім з криком Получай кацап гранату жбурнув Альчулерчину голову на двір. Ліхтарики погасли, очевидно, ті позалягали. Коли вибуху не сталося, ліхтарики знову заблимали. Твою мать, смотри, що он бросил! Це вони голову своєї сексотки побачили, подумав Годюр. Да не той старий голову отрізав. Во фашист, во садюга. Лунало з надвору. Зараз, зараз, товариші, я вам дам і фашиста, і садюгу, і вашу маму. Годюр притулився спиною до стіни поміж вікнами і двома руками одночасно жбурнув у вікна дві уламкові гранати. Після вибухів усе на якийсь час стихло, але Василь не кинувся на прорив, бо знав, що засаду на нього НКВД організували не взводом солдатів і не купкою стрибків. Їх там має бути більше. До того ж, хату вони мали оточити кількома ешелонами. І в цьому сотник купа не помилився. Знову заблимало світло, і голос уже не стрибка, а певно, офіцера запропонував йому почотний плен в обмін на жизнь. Дідь до дідька хотів вигукнути Годюр, але передумав: чекай, вони не знають, що я сам. А якщо так, то з ким я говорю? Капітан Ульянов. И чего вы хочете? Сдавайся, гадюр, сопротивление бесполезно, ви окружений. Не здадітесь, ми сожжем хату. Здадітесь. Отже, вважають, що нас тут багато, подумав гадюр, а вголос вигукнув. Треба подумати. Думай скорей, даю 10 минут, потім бросаємо гранати. На що так зразу гранати? Ульянов, де ти? Давай поговоримо. Добре би цього Ульянова закатрупити, стрільнути на голос або гранатою. А чом мені з тобою говорить, Бандера? Здавайся, весь розговор. Тобі ж потрібен я один. Відпусти моїх хлопців, вони ще молоді, не повоювали ще як слід, ваших краснопузих не вбивали. Пропустіть їх, вони підуть додому, тоді я здамся. А якщо соврєш, какой мені смисл врать, капітан? Василь більш-менш опанував російську, бо в кращі часи любив ходити краєм і навіть чернівцями, передягнутим у форму офіцера НКВД або армії. Пусть пацани уйдуть домой. Так, виходимо все вместе. Пацанов я отпущу. Извини, капітан, не верю. Тоже мені Станіславський, не верит он, і я тебе не верю. Голос годюр почув зовсім близько, про якого Станіславського йдеться не зрозумів, але збагнув, де знаходиться ворог. Зря не віриш. гукнув годюр, висунувся з вікна і випустив півдиску на голос. Знову все затихло, а потім з усіх боків почався обстріл хати з автоматів, але гранатами не закидують, значить, хочуть взяти живим, зрозумів Годюр. Це добре, можна ще повоювати. Через вибиті вікна він побачив, що почало світати, а це за такої ситуації на його користь. Коли стрілянина вшухла, він в маленькі задні віконці побачив кількох сержантів енкаведистів за кущами порічки і, добре вивіривши рух, жбурнув туди гранату. Після чого кинувся до передніх вікон і дав чергу посаду, де позалягали енкаведисти й стрибки. Так сотник Годюр воював зі зведеною скауту НКВДстів і прикордонників та загоном джерелівських стрибків до сходу сонця. А потім все сталося одночасно. Зійшло багряне, роздуте вітром сонце, в нього закінчилися набої, а з надвору долинув голос, але вже не капітана Ульянова, а якогось іншого офіцера. Все, хватить, кончайте, гада, поджигайте хату. Василь викинув зайвий вже автомат, витягнув парабелум, відстріляв сім набоїв, залишивши восьмий в стволі. Він, як дитина газдовитих батьків, любив, аби все було ґрунтовно, аби завжди був якийсь запас, аби все було надійно, щоб не сталося якоїсь прикрої несподіванки у вирішальний час. Тому, крім останнього набою, приготував в кишені ще й ребристу лимонку. От і все, цильку. Зараз будеш коло діда Сім'яна. А поки що треба заспівати про Довбуша. Довга пісня, тому з прикінцевих. Довбуш плечі підкладає, Штефан споду вже стріляє, як поцілив праве плече, а з лівого крівця тече. Ой, Штефане, ти гайдуку, убив с мене через суку. Було суку не любити. А як не любити, коли любов це все? Без любові чоловік нічого не годен. Василеві Гудюру навіть не довелося ні стрілятися, ні підриватися гранатою. Обійшлося без гріха самогубства. Під червоним промінням ранішнього сонця НКВДсти й стрибки побачили. З подзьобаної кулями хати вийшла якась мара у військовій уніформі невідомої армії, італійський мундир, радянські офіцерські галіфе, німецькі чоботи, що тримала одну руку в кишені штанів, а другою підносила до лоба парабелум. Мара співала. Зайшлі солдати і офіцери нічого не розуміли, а місцеві стрибки впізнали відому всім у цих краях пісню. Мара йшла до них, співала, посміхалася, світила очима і в такт співанки легенько вдаряла себе люфою по скроні. Мара була страшна, як сама смерть. На блідому обличчі різко виділялися чорні брови, карі очі і ще біліші за шкіру зуби. Губи теж були білі. Рядовий НКВД Льонька Навозов, колишній студент-філолог МГУ, який читав заборонені книжки, і йому за це нічого не було, зрозумів, що настав його час. Ось на світ Божий виходить сам Абадон, і його Льоньки Навозова місія цей світ врятувати. Солдат філолог, хоч і носив круглі окуляри в металевій оправі, проте стрільцем був ворошиловським, тож кулі з його ППШ лягли точно в ціль. Ідіот, мудак, не стрілять! закричав офіцер не Ульянов. Але того вже не чули ні сотник упав Василь Годюр, ні рядовий навозов, бо, падаючи навзнак, Годюр витягнув перед руку з парабелумом, палець на гачку конвульсивно смикнувся, і куля поцілила акурат в ліве скло льончених окулярів. Так, це зовсім інше за настроєм так, і звичайним фрагмент. Так, так. Ну і от, власне, е, е, сподіваємося, десь буквально наприкінці травня, що роман цей вже побачить в Чернівцях світ. Ну, в ньому ось ці регістри ну, сумний, умовно, да, і веселіший і переплетені якось рівномірно, чи все чи це все ж таки більш е, такий іронічний роман з якимось вкрапленням? Ні, я би сказав, що е, речей? відносно рівномірно, тільки не трагічний і комічний лише, а ще такий ліричний, би сказати, бо окремо є кілька історій кохання, і там вже зовсім інакше, зокрема, е, кохання такого мудреця, як він майже про себе думав. Е, е, Серафим, Серафим ім'я його. І раптом він закохується, наприклад, в не наприклад, він там раз закохується в глухоніму повію. А, І ніби такий початок якийсь ну, знову. Ну, такий початок, власне, трагікомедії, напевно. Так, так. Але це обертається якраз такою найліричнішою якоюсь тут лінією. А тебе є улюблений персонаж у цьому романі? Або якась улюблена сюжетна лінія, я не знаю. Щось таке, за що ти особливо любиш цей текст? Е, ну, Може, ні. Власне, мабуть, за за цю е, таку е, відносно врівноважену суміш. Е, Тут нема улюблених. Він. Е, Розумієш, він не створив тут жодного персонажа, якого би е, в школі можна було назвати позитивним. Так? Він є безжалісним в цьому романі і сам до себе, розкриваючи е, е, якісь такі риси, які, може, не кожен би наважився, так? чи принаймні. Е, якісь причини е, якихось дій, які завжди можна дуже легко подати як героїчні, піднесені. А Кожелянко дуже часто показує в цьому романі, що що за цим може стояти щось. щось Так, А ну, це е, останній роман, чи це він ну, написаний? Так, це останній роман. Е, тобто, е, після смерті вийшов роман Ефіопська Січ, бо Василь встиг його віддати у видавництво Лілея НВ. А цей до останнього часу був у в тому числі у мене, так, у кількох людей. Але е, ну, там були певні проблеми з тим, як залагодити е, права. Але тепер це вирішено, видавництво і е, окрема подяка газеті Молодий Буковинець. Е, ну, Просто з'їздили до вдови, підписали угоду, заплатили там певні кошти, і тепер є право його е, видати. На цій оптимістичній ноті варто закінчувати. Тим паче е, цього разу ми говоримо про класику, яка скоро з'явиться. Це така ще не опубл на даний момент класика. Е, будемо чекати, поки вона вийде, і тоді вже можна буде якось повторити розмову. Твори письменників, які ви чули у цьому подкасті, незабаром можна буде завантажити на сайті інтернет-крамниці електронного легального контенту Обрій Стор, що знаходиться за адресою store.obrій.com.